Esalamu alaikum, šta znači upotpuniti abdest i šta znači kada se kaže da trebamo upotpuniti ruku i seđdu? Upotpuniti abdest znači sve dijelove oprati da nigdje, znači da čovjek kod uzimanja abdesta bude od onih koji u potpunosti vodi računa da njegov svaki dio tijela bude potpuno oprat. To je potpunost kod abdesta. A kod, kad je u pitanju potpunost ruku i seđde, jeste da se potpuno smirimo kada smo na ruku da naše tijelo potpuno miruje izgovarajući subhana rabbi alazim subhana rabbi alazim subhana rabbi alazim subuhun kudusun rabbul malaikati var ruh i dove koje ste se namučio znači da naše tijelo potpuno bude smirano na ruku na seždi jer to je uslov da bi namaz bio primjen kod stvoritelja